turabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi radiyo isanganiro tubaha ikaze muri uyu mwanya tubashikiriza amakuru eh, akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru icyegeranyo giherutse gusohorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu onyu kirabandanya kugira icyo kivuzwe ko mu mugambwe ipfona bavuga ko giteye amakenga nayo muri fadebu nyakuri bavuga ko kirimo ibinyoma ariko muri saho nyafadebu bakavuga ko ari bisanzwe kubona ishyirahamwe mpuzamakungu onyu rikora icyegeranyo nk'icyo rikerekana impungenge rifise ku bijyanye n'agateka na muntu ishyirahamwe ry'igiteka naryo rihamye n'agateka na muntu ryarasohoye icegeranyo aho rivuga ko ritewe impungenge no kubona hari bamwe mu bari mu nzego z'umutekano baburagizwa muri iyi minsi ariko umushikiranganji w'agateka na muntu Martin Vyabandi we kuri uyu wa kane yashikirije ko ari bisanzwe kuko eh, abajije umutekano nabo ari abanyagihugu nk'abandi kuko bashobora kugira ico abajijwe imbere y'inzego z'ubucamanza nayo mu makungu tuza gukubitira muri Gabon aho kuri wa gatanu ariho sentare ijejwe ibwirizwa nshingiro iza kwemeza uwatsinze amatora hagati y'abahiganywe bari imbere mu bandi aribo aribo ngasanzwe rongo ico gihugu hamwe na Jean Ping bahiganwa nawe tuza gukubitira no muri Egypte anandi ni mukanya isase mu biga bw'ivyuma hariyo François Akimana na Watrafariara Obenyo ndayabashikiriza nadie. tongere tubahe ikaze murano makuru wa Makingani menshi mu mugambwe ipfona ku byerekeye ingene icyegeranyo cyakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onywi ku gateka kazina muntu mu burundi ibyo bishyikirizwa na beri gashatsi umukuru w'uwo mugambwe ahamenyesha ko icyo cyegeranyo cyagirije rwose leta y'u Burundi kikerangagiza abagize abagize imyiyerekano akaba yabishyikirije mu kiganiro yahaye makuru kuri uyu wa gatanu tumukurikire aberi gashatsi abakoze icyo cyegeranyo ntibashatse kwigora ngo babaze neza berekane uruhara rw'abagumutse n'abari babashigikiye ahubwo barahengamye nk'uko umengo ibyashikiye uburundi nta bandi bari babifitemo uruhara atari leta gusa umuganga w'abadasigana ipona ubona ko uno munsi atari cyo gihe abantu batumwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni boshikuza ko mu burundi bicika ko ndetse hashobora no kuba ihonyabwoba uno munsi mu burundi umuntu aratembera mu gihugu cyose atangorane haba ku mutaga haba no mu ijoro abarundi bo mu moko yose babanye mu mahoro ibyo bikaduha umwizero ko atahonyabwoko byimirije mu gihugu cyacu tuvuga yuko iki cegeranyo cyashikuje ibyo cyavuze hariho byo byinshi ariko kandi bararengeje uruhara mu kuvuga ko uno munsi igihugu kiri mu ngorane uno munsi igihugu gatekanye uno munsi umenga uno munsi usa no mu mwaka uhetse twebwe twemeza ko intambwe y'amahoro n'umutekano yateye imbere mu icyo twabonye turi ko turagicishamo amaso umengo n'icyegeranyo cyakoze ku ruhande rumwe gusa ntibijya tuvuga tuti icyo cegeranyo cyahengamiye ku ruhande rumwe gusa nk'uko umengo ibyabaye muri iki gihugu byakozwe na leta gusa aho rero twebwe twavuga ko iki cegeranyo cyane cyane ingene cyakozwe mu mugambwe w'abadasigana iprano babahinga ntibaje kuturaba kugira ngo natwe tugire icyo dushikirije urabye ibyo bavuga urabona ko cyane cyane ntibigeze bashaka kuvuga kumbure ibyo byakozwe n'abari mu migumuko yatumye kumbure n'izi ngorane ziba Abel Gashatsi yarongo uyu mugambwe ipfona ngo ico cegeranyo nyene c'abahinga bawo nimu vyagateka kazi na muntu ngo ni cegeranyo cuziyemwo ibinyoma ivyo navyo bikavugwa na David Niyo Ncungu umunyamabanga mukuru umugambwe Frode Bunyakuri iragijyandadaye tumukurikire akaba yakuwe na Evra Havyarimana muradutunge kuri iryo jwi tutaronse ubu nyine ariko tukaca turigaruka ko mu kanya aho twari ko tuvuga ku bijyanye n'icyo cegeranyo cyasohowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu mwari mwumvise ko muri ipona babivuga ko bagifise ko amakenga muri sawa debu nyakuri naho bakavuga ko icyo cegeranyo kirimo ibinyoma dukurikire david niyo ncungu yakuwe na evra habyarimana rero twebwe twaguye mu gahundwe nk'umugambi usanga forudebu nyakurira igenda daye twumvise icyo cegeranyo icegeranyo kiza gusubiza abarundi kujyana mwibuke yuko igihugu cyari kivuye mu njyane zitandukanye ni icegeranyo rero tubona yuko atashingiro gifise na gatoyi kuko ni icegeranyo kirimo ibinyoma gusa ibinyoma kuko ugiye kuraba neza bavuga ko ari icegeranyo cy'aba expert mugabo si byo na gatoyi kuko ubona yuko ari icegeranyo cy'abantu bagiye muri nasiyonzi ni kugira bavuge iby'uburundi bavuge uko bitari baravuga yuko leta y'uburundi yari itegura jenoside mu burundi cyane cyane bakavuga ko ari jenoside y'abatutsi mukabona yuko ibyo bintu ari ibinyoma byeruye kuko nta leta y'uburundi ko ategura ibyo bintu ugiye kuraba uno munsi leta y'uburundi irimo abahutu n'abatutsi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni umututsi nitwumva rero yuko iyo leta yoba ari kirapanifiya guhonya ubwoko bw'abatutsi n'abo batutsi bari muri iyo leta abo bayaba mbere kugira biyamirize iryo honyabwoko bo bayaba batutsi bari muri leta David Niyoncungu numunyamabanga mukuru wo mu mugambwe sa Frodebu nyakuri iragi ryandadaye ariko mu mugambwe sa hanya Frodebu ho bavuga ko ari ibisanzwe ko ishiramwe impuze makungu ONU rikora icegeranyo ku Burundi kuko ngo mu byo rijejwe harimo gukingira amahoro n'umutekano ku isi ivyo navyo ni bivugwa n'umuvugizi w'umugambwe Sahanya Frodebu ku bwa Fenias Nigaba ibimenyetso bimwe bimwe ngo birerekana ko ivyaha bikorwa mu gihugu nko kuzimangana kw'abantu hamwe hamwe batamenya irengero ryabo tumukurikire akaba yakuye na Rendezire bukeneza ishirahamwe mpuzamakungu ryama ririko ritegereza ko mu bihugu bitandukanye hoboneka intore turabye mu Burundi ibimenyetso bimwe bimwe biratera amakenga na twebwe abantu bafatwa hagenda amazima yongwe tukaraba ingene habaho ubwicanyi turabye ingene abantu binubana tukaraba ingene ubu mu Burundi imigambwe idakora tukaraba ingene amaradiyo yigenga atakibaho ingene amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki amwe amwe yatotejwe akugagwa tukaraba n'ingene abanyepolitike batari bake bataye bakomoka tubisize hamwe turabona ko ari ibintu byerekana ko mu burundi hariho ibitagenda neza none ibyo byaha hamwe byoba ko birakogwa ngaha mu burundi mubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo bihagarare icyo biterwa nuko hoba ibiganiro abantu bakicarana bakavugana ukuri kugira ngo barabe nyene hotorwa umuti kandi ibiganiro bihuza bose birongowe n'umuhuza asanzwe ariho kandi ikindi kintu cokogwa nuko amasezerano yarusha yo kubahirizwa ukameze kandi ibwirizwa shingiro rikubahirizwa nico bamo gihinduka cyose kikazohinduka ari uko abantu bumvikanye bose bari hamwe Feniasi Nigaban umuvugizi w'umugambwe Esahwanya Afrodebu ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu tubandanya n'ano makuru mu bijyanye n'agateka kazi na muntu ayishyira hamwe riharanira agateka kazi na muntu rigiteka ryasohoye icegeranyo aho ryerekana amakinga yaryo kuko ngene bamwe mu bari mu nzego z'umutekano bamaze iminsi baburagizwa kuva aho hatanguriye ingorane mu gihugu urongoye iryo shirahamwe anshaka niko yagize avuga ko izo nzego zavuye mu masezerano y'Arusha agahamagarira abazirimo kubandanya bafatanye mu nda ntibumva amabwiri y'abanyepolitike tumukurikire twarabonye yuko muri iyi minsi haba hariho novuga inyuruzo ry'abasirikare bamwe bamwe muri ko aba ikiganiro twatanzemo abapfuye batari bake abanyujwe iki muri ibyo rero twebwe gihera gihera kuva nuvuga iyi nture kibaye mu kwezi kwa kane abo nabo twashoboye kumenya uko turonka bake turonka bose bivuga ko bashobora kuba barenga nabo twebwe rero tubisohora kugira ngo turabe ko bokwikebuka kwikebuka bakareka kuko inyinshi y'indwara ziri mu burundi si uko tuguhonya umuguyu n'uyu n'uyu n'uko kwicara bafitanye ibibazo bakabiganiranya bikava mu nzira ikintu cya mbere kibabaje muri liga iteka ni uko urwo rwego kugira ngo ruboneke rwabonetse bwabaye inganda nyinshi ko mu bintu novuga amasezerano y'iyarusha yadushikanye ko cyari igisirikare n'igipolisi gihujwe ko na bose n'abarundi bose none ubu uwa mwizero uri kuragenda abari mu gipolisi n'igisirikare guhagarara rugabo bakanka yuko iyo canamwo ribaho bakagumana bafataye mu nda barazi n'abarundi basa Anshare niko yagize arango ishirahamwe rihananira agateka kazina muntu ligue iteka kuri ivyo ku bijyanye ngo nibiriko bivugwa mu nzego z'umutekano na cane cane icyo cyegeranyo cyari giteka umushyikiranganji w'agateka kazi na muntu amenyesha yuko eh, bakibonye ko kandi bariko baragikorera ko aranamenyesha ariko yuko abasirikare n'abapolisi nabo nyene baguma ari abanyagihugu nk'abandi eh, kubijanye n'ivyo kubazwa ivy'amakosa bo babakoze ariko ngo barakorana n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi naho ubwo bushikiranganje bwonyene busanzwe bwifitiye inzego zabwo z'ubutungane tumukurikire habuze ikibazo kijanye n'abasirikare twebwe mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu yaba umusirikare yaba umupolisi yaba umusivire yaba uwihebeye imana yaba utemera agateka akazi na muntu kategeza kubahirizwa kuri we icyo tuvuga twebwe baba abasirikare umusirikare aguma ari umunyagihugu ariko barafise ibintu byabo nk'ibyo bijyanye n'ubutungane ukuntu nabo babitunganya iwabo igihe habaye amakosa aho rero icyo turaba turaba yuko uburenganzira bw'uwo muntu buba bwubahiriza haba mu gufatwa haba kuntu babigenjeje butungane muri za auditora n'ahandi n'ukuntu bamwumviriza barafise la police militaire ukuntu babigenza aho nivyo umuntu agenda akaraba kandi two turaraba hari byinshi hariho na byinshi rero bagenda eh, bakagagamisha cyane rwose ariko waza kuraba ugasanga by'ukuri siko biba byagenze aha rero twabaremesha yuko iyo tuba turakora nka leta n'ubushikiranganji bwose n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nabwo nyine turakorana bakatubwira ukuntu bigenda ikindi nacyo kandi ni uko ngaha mu bushikiranganji bwacu hari byinshi bagiye baradushikiriza biciye mu gisata cyo twita asitanse judisiye cyangwa bakaza bakatubwira ngo ati nimuturabire ibi na biriya twabita abantu bacu nkumbure uwo munsi nicyo duhamagara abamenyesha amakuru twagize ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi ariko byaba byakozwe Martin ni nivy'abandi n'umushikiranganje jeje by'agateka kazi na muntu eh, no gufatana mu nda mu kanya tubandanye n'ibijanye na politiki Isanganiro Isanganiro Iradi yidu hari imugwi ugizwe n'abantu batandatu banugiswe n'umuhuza Benjamin Kapa mu Burundi kuva ku munsi w'Imana uheze uwo mugwi ukaba wazanywe n'ibintu bitatu nyamukuru kimwe muri byo akaba ari gushikiriza abegwa n'ibibazo bya politika mu Burundi umuhuza eh, w'abarundi yashikirije abakuru b'ibihugu bo mu muryango wa Afrika yo mu buseruko Tasien Sibomana umwe mu bakiriye uwo mugwi umunyapolitike wo mu mugambo yipona eh, avuga ko muhuza mukapa muri raporo yashikirije abakuru b'ibihugu yasabye ko bogira ibishoboka byose kugira ibiganiro bigenda mugende neza akaba yavuganye na dorine ndayurarere tumukurikire baje gushikiriza abegwa n'ibibazo bya politiki aha mu burundi cyegeranyo umuhuza mukapa yashikirije abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ibihugu bya Afrika mu buseruko mu nama yabo yabereye dar es salaam tariki umunani n'icyenda z'ukwezi cya kabiri cyabazanye kwari ukubaza bamwe bamwe bose ingene babibona ingene bakiriye iyo raporo n'ibyashyitswe ko n'iyo nama y'abakuru b'ibihugu cya gatatu rero gihambaye baca baza kubaza ingene tubona ibintu by'ububandanya muribye yuko iyo delegasiyo yoba yaragerageje kumvisha leta n'abatavuga rumwe kugira ngo ibiganiro bibandanye bigenda neza iyo arusha nk'uko eh, leta itemewe n'amategeko y'ingaha mu burundi umuganga usenda ndebdede n'abasomambike bawo bama bagira ibyitwazo by'uko batoganira n'aba canke n'abariya eh, bitwaza ngo hari amadosiye babakurikirana ngo baba bagirizwa ibi na biriya mugabo mukaba muzi yuko mu biganiro ntihama haganira bakundana ahubwo haganira abafise icyo bapfa twibaze yuko abo bakuru b'ibihugu nk'uko babimwemereye bazomufasha kugira abagondoze impande zose hanyuma ibiganiro bibandanye Tasesi Bomana no umwe mu banyapolitike bo mu Burundi bo mu mugambwe Ipona mu bijanye n'indero naho umuyobozi w'ishene shingiro rya Kabezi ya mbere muri komine n'intara ya Bujumbura Eh, arahumuriza abavyeyi ko eh, iryo shuri rizotangura mwaka w'ishuri nk'ayandi ku munsi wa mbere uza ni mu gihe ah, abavyeyi baharereye bafise amakenga ko iryo shuri rishobora kudatangura ku gihe nyuma yaho ibirasi bitanu n'ibiro by'umuyobozi bisamburiwe n'imvura y'igihuhusi yaguye mu ndwi iheze muri komine ya Kabizi muri komini ya kabezi muradutunge muyavugwa mu makungu muri Gabon inyuma yaho hiyamirijwe itogwa rya Libongo mu matora y'umukuru w'igihugu ico gihugu citeze ingingo ya sentari jejwe kubahiriza bwirizwa nshingiro uh, kuri wa gatanu aho yemeza canke igahakana iryo togwa eh, rya uh, Libongo na muri Madagascar haravugwa imishamirano hagati y'abajeje umutekano n'abanyagihugu basaba ko ishiramwe ry'abashinwa rihagarika burundu gucukura inzahabu mu gisagara cabo nayo muri Egypte havugwa ko igitigiri cy'abantu bapfuye kiguma ciyongera inyuma yaho ubwato bwarimo abambukira bari hagati y'amajana ane na mirongo itanu hamwe n'amajana atatu bwibiye mu kiyaga ca mediterane ku nkengero z'icyo gihugu idonido na didier niyo nzima mu gihugu cya Egypte havugwa igitigiri cy'abantu bapfuye kiguma ciyongera inyuma yaho ubwato bwarimwo abambukira bari hagati y'amajana ane na mirongo ine na batanu n'amajana atandatu byibiye kuri uyu wa gatatu mu kiyaga cya Mediterane ku birometero cumi na bibiri uvuye ku nkengera z’icyo gihugu nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi rw'ira ry'abafaransa RFI ubu hakaba havugwa abantu mirongo itanu na batanu bapfuye ariko ibyo bitigiri bikaba bitegekanijwe ko bishobora kwiyongera mu gihugu cya naho havugwa imyiyerekano yahindutse ivamwo imishamirano hagati y'abajejwe umutekano n'abanyagihugu ahitwa Soamahamanina muri ako gace ko hagati y'icyo gihugu abanyagihugu bagera amajyana atanu nibo bagiye mu ibarabara kuri uyu wa kane basaba ko ishyirahamwe ry'abashinwa ryitwa Jiugzing Mine ricukura ubutare ryobaviraho BBC ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi ivuga ko abo banyagihugu basaba ko iryo shirahamwe ryo hagarika burundu ibikorwa byo gucukura inzahabu mu gisagara cyabo igipolisi kikaba caciye gikoresha ivyuka byokera kugira cirukane abo bari mu myerekano bari bazibiye ibarabara route nationale 1 mu rurimi rw'igifaransa ibikorwa by'iryo shirahamwe ry'abashinwa ricukura ubutare bikaba byarahagaze kuva mu kwezi kwa mukakaro bivuye ku kutumvikana kurangwa mu bikorwa byaryo turangirize mu gihugu cya Gabon aho inyuma yaho hiyamirijwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu harindiriwe ingingo ya sentare igejwe kubahiriza ibyirizwa shingiro yemeza canke ikahakana itogwa rya Libongo nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi bw'iradiyo RFI ku mugoroba w'uyu wa kane niho haba ibikorwa bya nyuma by'iyo sentare ku bijyanye no kwiga ibyavuye muri ayo matora mu kiringo cy'isaha n'inusu umucamanza akaba yarashikirije ibirego by'abatavuga rumwe na Alibongo n'iby'uruhande rwa Alibongo umushingwamanza wa Jean Ping atemera ko yatsinzwe yavuze ko badashobora kwemera ibyegeranyo by'ububeshi narijya abegamiye Libongo aribo babikora ingingo yemeza canke ihakana itogwa rya Libongo ikaba yitezwe kuri uyu wa gatanu arakoze didiyo nzima kuri iyo nkuru yo mu makungu akaba ari na duce turangiriza kwa no makuru ariko kuba yafatiye hagati na hagati tukabibutsa ko icyegeranyo giherutse gusohorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bamwe mu banyepolitike babandanya kugira icyo babivuze ko mwumvise ko mu mugambo yipfona bavuga ko giteye amakenga kuko hari abo batabajijwe nayo muri saho nyafrodebu iragijya ndadaye bakavuga ko icyo kicegeranyo kirimo binyoma muri fode bariko bakavuga ko ari bisanzwe koko hari ibimenyetso byerekana ko hariho ihungabanya ry'agateka na muntu mu gihugu nk'uko mwabyumvise kandi ishyirahamwe ry'igiteka ryarasohoye naryo icegeranyo cajyaho rivuga ko rifite amakenga kubona ingene bamwe mu bari mu nzego z'umutekano bahungabanyirizwa agateka ariko umushikiranganje w'agateka na muntu nawe mwumvise ko ashikiriza ko n'abari muri izo nzego ari abanyagihugu nk'abandi